Aliz, uh, leitzegezak, egunon? Egunon. Gaur, eh, Berdean alderdien ordezkari gisa zira piskabot eh, gurekin, laborantza eta azken eh, mobilizazioak, laborantzako mobilizazioak aipatuko ditugu, eh, baina lehenik aktualitatean den berri bat, astert untan Europako Komisioko Presidenteak Ursula von der Leyenek iragahidu pestiziden baliatzearen tipitzeko legea edo lege proiektua bertan bera utzi nahiko lukela, hori marka txagadea. <laughs> Ba, zinez markatxara. Uh, bon, e, egun badakigu lurra uh, hiltzen ari dela, horien, eh, horien faltaz. Badakigu zer diren horien, horien ondorioak ere, osagarriaren aldetik. Eta... Guai, eh, badu ez dakitzen bat urte, entxeatzen girela, horien etipitzea eta eta aldi oroz ebe, hemen datzen direla, behaz uh, eh, ez, da, ez da bat ere gauza ona, ez badugu sekatzen ere horien etipitzea. Europaren eh, ejola, aski importantea da hor pestiziden kasuaktan? Ebe bai, Europak uh, ahaldu eh, galdegin pestizida horien uh, tipitzea, ez padu berak egiten, ez dute, ez dute herriak eginen hori segur Erabaki hori alere lotu da azken astetako mobilizazioek, eh? eh, laborantza munduko mobilizazioa hainbat izan dira, eh? Europa guzian, hemen ere, Ipache Euskal Egean, eh, ziek, eh, ala, ekologista gizan, hola ikusten dituzi mobilizazio horiek? Horten guk mobilizazioak sustengatzen ditugu, bizton dena, eh? argi da, ez da, ez egun gauza normala, laborari batek, ez bere, bere bizia irabaztea, laborarien behaja badugulaik eh, beste ediozoin ofiziotaz baino gehiago. Hori ezin, ezin ulergarria da. Atik, emaiten duten erantzuna, erresena zen. Erresena da, guai, eh, ara, hori eranen diegu eta kalmatuko dira eta geldituko da afera. Be, ez egia ez da, ez da hortan galditzen al, zenta eh, bai, behar ba ez dituzte tipituko pestizidak, baina ez dute hobeki irabaziko beren bizia, hori segur da. Eta gainera laborariak dira lehenik hunkituak. Beren osagahia uh, eh, irriskoan emaiten dute, beren familiarena, beren haurena. Beraz hori jadanik ezin, eh, ezin soportagahia da, ikusten dira hainitz laborari eritzen eta horiengatik. Hori lehen gauza, gero egungo gizartea kambiatzen ari da. Klimaren, bioanistasunaren eta osagahiaren babestea galde egiten du. Eta teorian, laborariek ez dute kontrakoa galde egiten. Salbu, behar zaizki ahalak eman, politika publikoek behar dituzte erotik sustengatu laborantza praktika kambiatzeak. Hori, ez dakit nola uh, pentsatzen alden ere, laborariek dutela, hori jasaiten berek. Hori ez da normala, hori politika publikoak dute uh, sustengatu behar eta lagundu behar dituzte laborariak. Erran duzu bat egiten duziela mobilizazio horiek ilan, ez dakit, bat egiten duzia aldarri gapen guziekin, aipatzen da, norma gehiegi badela, bai Frantzia mailan, baita Europa mailan ere, be, duela guti ere, do beti hor glifosataren eh, gaia, eh, behar ba, laborari batzuk, ebe, uh, konten dira Ursula von der Leyenen uh, Bai, behar ba konten dira, norma gutiago izanen baita, baina ez dute beren bizia hobeki irabaziko, eh? Hori segur da, ez dakit konturatzen direnez. ez. da, erantzuna, ez da hor izaiten ahal. Bai, biztan da ez girela laborari guziekin ados, hori segur da. ze, badera bi laborantza modelo uh, eh, gerlan direnak? Ba, ez dakit gerlan direnez, baina, bon, eh, aipatuko ditut sindikatuak. E, maiten duzu laborari sindikatu bat, baina manatzaileak dira, ez dakit zonbat administrazio kontsailutan, ez dira laborariak, hori ez zindutu leh. Ara, laborari sindikatek, eh, sindikat batian, eh, laborariek dute manatu behar. Pestiziden aldetik, e, be batzuk diote ere, be mementuan, ez dela terabiderik? No, be, dauzut nik esperientzia bat, egiten dena, guai, azken hamabostukte hotan, eh, uh, eh, xizeko CNRzak egiten duena, ere maiten duena, eh, lantzen du hori uh, mila hektara, hektaren gainean eta ehun bat laborariekin. Eta hortaik ateratzen da, ehuneko behogoita hamarrez behitituz pestiziduak, ebe uh, ekoizpena ez dela behititzen, baina nahatik gastuak behititzen direla. Eta hori da ere problema nunbait. Badira interesat dutenak pestiziden uh, saltzen. Horiek beren bizia biziki untsa irabazten dute. Laborariek baino hobeki. Olako esperientziek ilan, beste lan zama bat da eh, laborarien dako? Ebe, iduriz hor parte hartzen dutenek, eh, dutenek biziki konten dira eh, esperientziaz. Hordian, egia da esperientzia bat dela eta denbora beharko dela hori hedatzeko eta eta hortan dute politika publikoek beren podere guzia. Beren ofizioa, beren lana hori da. Alere, ez dakit uh, zik uh, alderdi ekologistagi isan ora ikusten duzien iduridu behar ba hainitz uh, eh, urtetako lana hor uh, bi hastez ez desegin dela, baina uh, gibeliat iten dela. Bai, hori iduritzen zauiku bai bai. Hori zaila da, hori entzutea. <laughs> Biziki zaila, eh? uh, Urteak eta urteak aipatzen eh, dugula, uh, iduriz teorian ulertia izan da, guai, bon, beti badira ez, tabaida batzu, erranez, glifozata bakarrik erabiliz, ez dela hainlan jerosa eta ez dakitze, baina beti nahasia da beste gauza batzurekin, eta hor ez da sekulan analiziaik eh, eginik, eta baina uh, iduriz, uh, bai, lan jerosa da, alare. Eberaz, hor zer duzie galdu komunikazioaren bataila? Be ez dakit komunikazioaren zenta uh, eh, iduretzen zauku halare jendek eh, ulertia dutela hori. Bainan zer hautu dute, badira presio, eh, presio diferentzia handiak, nahi baduzu adibidez uh, bio janaria erosi karioago da, bainan bio ez da gehiago lagundua. Ara, politika, publikoak beti, beti, beti uh, gauza bereat heldu niz. Horri loturik ere behar ba, laborari batzuek eh, plazaratu duten kaskeska, kanpoko mozkinen eh, importazioa eta horiek ilan eh, bortzaz be beste neugien baliatzia beste egesumetan. Bai, hori, hori segur da, behar li taike baina egesada hori egaitea, eh? behar li taike norma izan saltzen diren janarietan, ez ekoizten diren janarietan hori enetzat egisada erraitea gero egitea behar ba- behar bat komplikatioa izanen da. Hor beraz, behiz ere, heldu gira Europaren importantziara? Bai, bai. E, normak e, berak e, balin badira Europa guzian, jadanik, jadanik, pixka bat, kambiatzen ditu gauzak. Gero ikusten duzulaik asuria hemen, garaziko, maasinetan, zelanda behiatik, etortzen, eta merkio ateratzen hemengoa surie baino, bada zerbait joan estena, zenta nok pagatzen du horren pidaia, nok pagatzen ditu hango laborariak, zenta ez dut uste sobera gaizki pagatiak direnan, ba, bada zerbait ekonomian joan estena, eta hori berdin da, ez dute laborariek hori jasan behar. Europa beti, eldu, da, eldu dira, ekainan Europako hauteskundeak, hori buruz, zer eh, igurikatzen duzie? Ebe zer idurikatzen, uh, dute, jendek dute hautatuko nor nahi duten Europan, nahi dituztenez uh, zinez Europa defenditzen dutenak eta alde honetik defenditzen dutenak, edo, ara, kusiko. Ebe, Ba, Bai, mileskerzuri.